radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 290 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. ja hi tornem a ser, ja hi tornem a ser, des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, edició 290 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa que setmana rere setmana us porta el boi millor de la música de trinxera per oïdes revolucionàries. Com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya avui a la taula del programa, a la taula dels estudis de Ràdio Trama, el primer, el que no falla mai, el que sempre porta temazarrànganos que rebenta Can Capa, el que fa que aquestes màquines funcionin, el que està al capdavant dels comandaments de la nau és el nostre reverendo Tecles, que diu Riqui Guapo, com estàs? Sempre em fas unes presentacions que, que m'amagaria sota la taula. Les que et mereixes. Es va posar en vermellet, eh? Les que et mereixes. Doncs res, aquí en una setmana més amb un programa bastant, bastant especial avui. Sí, i encantada aquí amb el trio de tardor impressionant. Avui tenim un programa molt especial, però abans de, abans de comentar-vos de què anirà aquesta edició 290 volem presentar a la nostra companya Noelia, que sempre també porta temàtiques ben guapes i que sempre porta eh, música ben variada i ben, ben, ben espectacular. La veritat és que cada, cada dia que ve és un goig i estem molt contentes de tenir-la sempre aquí a, a Trama. Què dius, noia? Com estàs? Oh, quina rebuda, eh, també. sí. <laughs> molt bona vesprada. Bé, molt contenta, amb ganes de començar el programa i, i bé, amb ganes de sentir els temes també que heu portat vosaltres. Clar que sí, i jo que em presento tot sol, soc Risma, que sóc una mica impresentable, ja ho sabeu. <laughs> Volem dedicar aquest programa a la lluita per l'eliminació de la violència envers les dones. Quan estem a les portes d'una altra 25ena, volem fer extensiva la campanya Feminisme per canviar-ho tot, Decidim Feminisme, que consta de 10 punts. Feminisme per canviar-ho tot, 1. Treballem totes, treballem menys. Salaris i pensions de 1.200 euros, millora de les condicions de les treballadores de la llar, combatre l'escletxa salarial i reducció i compactació de la jornada laboral. Ampliació i millora dels permisos de la cura de les persones. Exigim la recuperació immediata dels articles en matèria laboral de la Llei d'Igualtat Catalana suspesos pel Tribunal Constitucional. 2. Impugnar el deute per guanyar en drets socials i millorar les condicions materials de vida de les persones, especialment les dones. Universalització i gestió pública dels serveis de cura i ampliació de la llei de la dependència. 3. Expropiar els habitatges buits. Apostar per la creació d'una xarxa d'habitatge públic especialment per les dones amb risc de pobresa. 4 per una educació i una salut 100% pública i laica i perspectiva feminista. Expulsem l'Església Catòlica de les escoles i la sanitat. 5. Pel drets de totes, som antifeixistes. Eliminem la llei d'estrangeria i tanquem els CIES. Sortim de la Unió Europea i de la OTAN. 6. Dret al propi cos. Avortament lliure, gratuït i segur i sense límit d'edat i prohibició de l'autorització de ventres de lloguer. Eliminació de la cosificació de les dones. 7. Abordatge per l'eliminació de la violència masclista. En l'habitatge, les condicions laborals i socials per les dones que han patit violència masclista. 8. Pla de prevenció de la violència masclista. Incloure la perspectiva feminista a tots els nivells de l'educació i formació específica de violència masclista per totes les persones treballadores dels serveis, dels cossos de seguretat, de l'àmbit jurídic i de l'administració pública. 9. Contra la LGTBI-fòbia. Exigim al compliment de la llei i la inclusió en la perspectiva LGTBI a la educació. 10. Contra la repressió política i de la llibertat d'expressió i pels drets democràtics. Exigim el dret a l'autodeterminació per la sobirania de les dones, la fi de la doble repressió que pateixen les preses i exiliades polítiques i la derogació de la llei Mordassa. La campanya eh, ens, eh, Feminisme per canviar-ho tot es, està signada per Alerta Solidària, Arran, la COS, la CUP, Endavant i CPC. És la gent de, de l'esquerra independentista que amb motiu d'aquest 25N han tret eh, aquesta campanya i a la qual, evidentment, des del pim-pam-pum hi donem tot el suport. Ens volem vives. Ens volem vives, clar que sí. Molt bé, molt bé, noi. La veritat és que eh, no podia ser d'una altra forma quan estem a, a les portes d'aquest 25N que el programa d'avui sigui eh, de temàtica feminista amb, amb tot de bandes de dones fetes per, per dones i amb, amb veus femenines. Uh, això és el pim-pam-pum, és música combativa i arranca tot, tot, uh, tot de seguida, volia dir. Eh, em sembla que avui la primera que comença, la primera bala, la tires tu, no, eh? Sí, és veritat. Què ens portes? Començo avui jo. Doncs us porto un power duo, com es fan dir, eh, format el 2013. Són els Bife, i són el Livi i Javiera, y son de Buenos Aires. El tema que, que he portat per començar és eh, El piropo y està extret del LP Toda del 2017. Qué bueno que veniste. Porque sos de los que, piensan que a las pibas nos calienta, que nos chistes en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalado te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde, sos un haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio, molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces a la ciudad. Sabelo. Te mato si me tocas. que vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas y está novio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia por el tipo de vergüenza a los demás. Macho, tu afán masturbatorio molestas con tus pilopos Te vas a quedar muy solo y haces fe a la ciudad. ver, Te mato si me tocas. Obrero, taxista, pío gobernador. A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no, que me, ofende ofenden, no, les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que, esté acompañada de una grosería, así, que, que, no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero está todo bien, o sea, que es como que todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y es que no necessitem, eh, quan sortim al carrer, que ningú ens digui res al respecte. No la opinión de acá Home. Perquè no us vestiu per, per nosaltres, us vestiu per vosaltres. Mm -hmm, Això és així. així. És. Llàstima que hi hagin machirulos que no, que no se n'enterin, però des d'aquí els hi diem ben fort i ben alt. M'ha encantat, m'ha encantat la, la proposta, Noe, i, i deixa'm que et digui que diria que és tot just el segon tango que, que són en, en 290 programes que portem. <laughs> Diria que un cop... podria ser, podria ser, sí. Em sembla que un cop el, el Manolo va portar un tango i ahí se quedó el gènere, malauradament, perquè a mi la veritat és que és un gènere que em, em resulta divertit i, i, i m'atrau, i no, no ens prodiguem gaire, intentarem... I ballar. No, no, no. no. <laughs> Jo, deixeu-me que... Cadascú té trucs amagats. Sí, no, en, eh, en mis ratos libres me meto al taco. Podria ser, podria ser. No, que us volia comentar que amb això que abans comentava Sisma, que aquest programa no, doncs, l'hem dedicat i hem buscat cançons feministes i amb grups de dones, que està molt bé, però afortunadament aquest programa eh, cada programa sempre hi ha aquest esperit feminista i aquesta lluita, que no espereu a, al 25N o al 8 de març per fer la papereta de portem grups de dones, sinó que de fet, a mi, durant, buscant informació per a aquest programa, m'ha costat molt trobar temes que no haguéssiu posat ja, eh? Bueno, certament és així, és música, el pim-pam-pum és música antisexista, antifeixista, anticapitalista i, i la veritat és que ens, fem, ens en fem un fart de, de buscar-les i, i celebro que t'hagi costat perquè vol dir que sí, que alguna, sí, alguna sí, mica sí, de bona feina s'ha fet. Home, s'ha de dir que anys enrere el pim-pam-pum tenia dèficit en aquest sentit i... Sí i a base de fer buits de, buits de març i buscar música així, ens vam donar compte que, que no s'havia de fer només per <laughs> aquestes no, no, dates, sinó que ho havíem d'incorporar. I tant. I vam fer una bona cerca, un bon treball, i hem trobat, més que música, hem trobat fonts on trobar... Sí altres tipus de portals no tan genèrics com on, on predomina mm -hmm. no, la música dels homes. Exactament. I hem, hem trobat altres canals on, on hi ha més varietat i ens nodrim d'allí i n'estem molt, molt orgullosos. No? I tant, sí, i, és, i, i és veritat que hi ha, hi ha molts, molts canals on, on trobar bona música perquè és veritat que hi ha moltes bandes femenines i hi ha moltes veus femenines que, que, bueno, que no, no entenem per què no tenen més sortida. Des d'aquí els hi donem perquè som una, som una ràdio eh, combativa, som, una, som un programa de música combativa i des d'aquí han, de tenir, han de tenir sortida. L'han tinguda i la seguiran tenint, per suposar que sí. Molt bé. I ara, després de marcar-me jo aquest tango, crec que li toca al Ricky. que ens portes guapo avui? Mira, jo us porto una cantautora, la otra, que oh. ja és ben oh. coneguda aquí a, sí. al Pim Pam Pum. A veure... Aquí, aquí. I us porto un tema que es diu Se quemó, que no sé si explicar una mica de què va o l'enxufo i si cas després Vulguis. comentem. Sí? El que tu, tu manes. Jo la tiro i després si Vinga, cal vale, la estarem comentem. a la lletra. Sí. pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejase de ser víctima tomando la cerilla y el bidón. vestido con ropa tan inflamable. quemó, se quemó, se quemó. Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó <laughs> Molt bona. <laughs> Ben bona, ben bona la troballa de, del mestre Teclas, Sequemó, de la l'altra. És una alternativa, sí, sí. No, la veritat és que l'altra és, és una grandíssima cantant madrilenya que, que nodreix de, de bones músiques. L'altre dia, per exemple, vam, vam tenir el goig de, de celebrar a Barberà del Vallès el 12 aniversari del KDB, excel·lent acte, excel·lent organització, i, i la veritat és que va fer molta, molta patxoca l'acte. Van tocar la Cura i Bren, i va tocar Aquelarre i, la, i Aquelarre una de les cançons que portaven era versió de, de l'altra, si no estic ah. equivocat. Mm. O sigui que és una, és, una, és una jefa, la veritat és que l'altra és una jefa. I de jefa a jefa, perquè avui el tema va de jefes... I no, jo volia fer referència a la lletra, que sí. abans em parlava el Riqui, que és ben curiosa, eh? El que... El, sí, sí, és aquesta... Bueno, és la reducció dualitat la... o... Bueno... Sí, i és com una reducció a l'absurd, no? Sí, Però... total. Mm, mare meva que és el que passa a la realitat. En moltes no? es, es per, demo, per, per fer veure l'absurd que és un cas, se n'inventa un, un altre igualment absurd i que, bueno... Molt ben trobada, I, Riqui. I, I posat en el, en, el, en el gènere masculí sona com a ridícul, però malauradament en el tema femení passa en la realitat, que dius, però, però sí. què m'estàs contant? Que li preguntin a una dona com anava vestida perquè va patir una agressió, o si havia begut. O, o si havia begut, o si... Però si, si ho traslades al, al, al mascle, eh, sona com ridícul, però en les dones hi ha, hi ha fins i tot gent que, que, ho, que, ho, que ho posa com a argument. No, no és que, és que hi va vestida no sé què. I realment és, és una cosa que ens hem de fer mirar i, i hem de fer molta, molta pedagogia per tal de que, de que el que sona ridícul en un gènere soni ridícul a l'altre, perquè és, és ridícul que li preguntis que algú que ha patit una agressió, que no quemaron o tal, que li preguntis si portava un encenador, no? O si ha patit una agressió sexual, que com anava vestida. Mm. Bueno, és... És que treu de polleguera. Treu de polleguera, sí, sí. Avui mateix hem tingut mm, una, una notícia més d'aquestes, no? Un, no una absolució, però una, això el mateix que li van fer em sembla la de la manada, que, que ho van rebaixar de grau, que no és violació, sí. sinó que és agressió sí, sexual. Sí, sí Avui ha sortit una altra sentència similar. O sigui, és, sí, bueno. Va, treu de polleguera. Mm. Mira, jo ara, per començar, per tirar la meva primera bala, eh, faig un especial d'aniversari aniversari del KDB i abans hem parlat de, la, <laughs> de la Saquelarre, que després vindran, i ara us porto a la Bren. La Bren és aquesta rapera, artista veneçolana, resident a Barcelona i membre del duet La Cura i Bren. Eh, és un tema avançament del seu, del seu EP Presagio, que narra la historia de una relación tóxica donde el interés supera el amor extreta del videoclip del 2008 y que aporta como título Loca. Somos seres racionales navegando en el mar de la locura. Vivimos dentro de un loco, que es el cerebro. loca por la que estuve enloquecida. Le amé tanto como le odié. Embriagó mi corazón con su mentira, evocó sufrimiento y felicidad en mi vida. Ay, ay, ay, ay, ay, aquí está el pasado en el presente, volviéndome demente. Me ruega que me olvide de sus malas acciones. Ella, la que no perdona, reina destronada, ingenua y desolada. Me mira con un aire de esperanza en la mirada. Se ha vuelto más está medio desquiciada no quiere recordar el dolor que me ha causado. Olvida su silencio a mi pregunta sin respuesta, mi desesperación por encajar su indiferencia. Ella no recuerda sus besos helidos, su caricia apática, su falta de apetito hacia mi cuerpo. ¿Dónde vas tú ahora, cara tabla? Diciendo que me quieres, diciendo que me amas. ¿Por qué no reconoces que me diste a que mate? Cuando mis bolsillos cayeron en la pobreza, tú me abandonaste y bien que vacilaste mi riqueza, gozaste de mi suerte de mi fuente, ay, confiesa. A ti quien te gusta ver el billete, a ti quien te gusta ver el billete, a ti quien te gusta ver el billete, el billete, el billete, a ti quien te gusta ver el billete. Rencor dice que tengo, ¿qué pasa? Que aún no he puesto los pies en estás metido en ese callejón sin salida por embustera, por farisea, por come moco al pretender que yo contigo vuelva insensata. Dice que lo está pasando mal, que se arrepiente de haberlo dejado yo nadie le ha amado. Ellos me lo dicen serio, bien en serio, con lágrimas en los ojos, con la voz rota. Parece que sintiera algo por dentro, me está volviendo loca. Ah, esto me lo escupe sin remordimiento, sin anestesia, después de tanto tiempo. Justo ahora, en mi mejor momento, justo ahora, en mi mejor momento. ¿Qué vas a saber de sufrimiento? ¿Acaso tu? aguantado tu desprecio. Cuántas noches esperé que aparecieras, que me llamara. Tú sabes lo que duele sentir que no te quieres, sentir que no te amas, sentir que estás con alguien que te da la espalda, sentir que estás con alguien que te da la espalda. Confiesa, rata, a ti quién te gusta ver el billete. A ti quién te gusta ver el billete. A ti quién te gusta ver el billete. El billete, el billete. A ti quién te gusta ver el billete. por pensar en mí. Tú te miras el espejo si ya no te conoces ni tu propio reflejo. Vete por otro lado, chupa sangre, roneale a otras que yo no quiero almas perturbadas y mente envenenada. Aléjate de mí con tu nubla de existencia. Yo no quiero tu pío en mi cabeza. Sacude por otro lado tu histeria, fuiste tú la que firmaste tu sentencia, aguanta el aguacero, basta ya de tanto falseo. tu ya no era el carbón que enciende mi fuego, tus manos destruyeron lo nuestro, así que déjate de lloriqueo y giliqueo. Y vete para un casting que yo a ti no te creo, y vete para un casting que yo a ti no te creo. Confiesa, rata. A ti quien te gustaba, eh. ¿Quién te gustaba, ¿Quién te gustaba. A ti quien te gustaba era el billete. espectacular la Bren, des de, des de Venezuela, des de, des de Barcelona, amb el seu bon art, espectacular aquest Loca, que mm. és el primer avançament de, del que serà el seu nou, el seu nou EP Presagio. Moltes ganes de que surti. Nou o, o primer, no? Sí, Perquè jo crec que sí. ara em no tenia res gravat tenen, no, jo crec que no, que gravant no, no tenen res, les hem, les hem pogut veure... En directe diverses en directe, vegades. Sí. sí però... A Ripollet, a és, Mal no callarem... És un encant, eh? Sí, sí, sí. La Bren sí. és increïble, el poder que mostra yeah. a l'escenari, la força que té, és increïble. Increïble, la veritat sí. que sí. I, I, I aquest disc que està preparant, també hi haurà l'altra... La, la cura. La cura? Sí, Sí, bueno, no, aquest disc és, és de la Bren. És només de la Bren, no, sí, jo, no és compartit. Sí, sí, jo crec que és, és només de la Bren. I, I estem també esperant amb candeletes que treguin alguna cosa conjunta. Claro, claro. I, i per, per aquelles que no ho sapigueu, eh, el dia 20 de, de novembre estem coent, sí, estem, estem coent aquí una jornada a Can Capablanca el 20 de novembre amb, amb la Cura Ebren i amb la gent d'Apache que ens vindran a portar una, una jornada del mes underground. De, de desembre. 20 de desembre, sí. 20 de desembre, 8 eh, de novembre? Sí, sembla que no, Un mes més enllà. Estava mirant el calendari i dic, fa... va, va ser abans d'ahir? <laughs> I no m'he enterat. <laughs> sí, la veritat és que tenim moltes ganes. Serà com una mena d'especial de, prèvia a les dates nadalenques i, i per acabar una miqueta aquest primer trimestre. I volem una miqueta d'entrevista, de, de programa que, que sigui guapo i, i també que, que soni música en directe i ja, ja us dic, en principi ja, ja ens van confirmar la gent de, de La Cura i Bren i la gent de Patxo, o sigui que els tenem aquí al programa ben, ben aviat. Que bé, que Vaya bé. programó Quines que se'ns ganetes. Feia sí, sí, sí. sí, sí, ganites, ganites. Molt bé, més música combativa. Seguim aquí a la, a la ràdio clandestina, que és Trama, en el programa de música combativa. La segona bala és, és la Noe, la que la tira. que portes? Sí, porto pupil·les pupil·les. Sí, wow. sí. Ai, ai, no podien faltar. Uau. Aquest rap valencià, eh, format per la Natàlia Pons, la Mireia Matosas i el Joan Rodríguez, i el tema que porto és un homònim. És un homònim... Primer de la nit. Sí, Les silenciades és eh, l'àlbum d'aquest 2018, precisament, és el nou, i bueno, amb el tema Les silenciades. Fum-li. Set del matí, s'aixeca Marta, fa fred en gener, ja està molt farta d'aguantar al bar on treballa, humiliacions, prepara cafè i somia en altres mons. Avui la jefa la renyada perquè sí, es menja l'orgull i pensa en fugir, en deixar-ho acabar, en somriure, ser lliure en pagar el lloguer, sobreviure. Isa treballa al supermercat, s'ha quedat prenyada o porta d'amagat si se n'adonen al carrer necessita el sou i pagar bolquers. Passen uns mesos, l'amo la crida, ahir se l'acomiaden. Puta vida, costera cap amunt, per trobar faena, no ens deixen ser mares, la nostra condemna. Són les oblidades, les silenciades, anònimes, les que no són escoltades, són a les que històries quotidianes que ningú veu. Són les oblidades, les silenciades, anònimes, les que no són escoltades, són a les que callen les veus. Són les quotidianes que ningú veu. Marga treballa netejant xalets, està fent la cuina, l'agafen pel bracet. És el senyoret amb mirada de desig fus de pressa, llevant-se del mig. La pobra no pot evitar el plor per l'assetjament, per la humiliació. Es sent maltractada, li fa mal el cor. Que em tracten així és una aberració. Carmes mare, treballa una botiga, matí vesprada, horari que fatiga. Quan arriba a casa no descansa, que va, ha de fer el menjar echar y planchar El seu me relaxa de la dura jornada. son las once de la nit, la feina no acaba, Ella cuina el dinar de demás, No te sofanas, nascut ya ya de fer el que fa. son les obligades, les silenciades, Anónimes. Les que no son escoltades, son que callen les veus. son les cotidianes que ningú veu. oblidades, les silenciades, anònimes, les que no són escoltades, són a les que callen les veus, són les quotidianes que ningú veu. es que no esquenes trencades, patriarcat, femelles insurrectes, coratge desbocat. Son les oblidades, les silenciades, Anónimes, les que no son escoltades, Son a les que callen les veo. Son les cotidianes que ninguno veo. Son les oblidades, les silenciades, Anónimes, les que no son escoltades, Què us ha semblat? L'havíeu escoltat, aquest tema? La veritat és que sí. Sí. I, i la veritat és que és, és un temón, com, com la resta dels que fa la gent de mm. Pupiles, que sí, se salen. Sí. Se tiro, salen. És bastant tiro fijo. Sí, sí. sí, sí. sí. <laughs> Pupiles, mm, cada una que, que treuen, cada una que, que els hi posem. Aquesta no sé si havia sonat, potser no havia sonat, Diria però, que no. però bueno, la veritat és que molt ben trobada mm. per les dates que estem i per la temàtica que avui estem abordant una, una D'aquestes excel·lent... dones no, oblidades, dones de, de fer feines de casa, totes les tasques que porten a terme i que, i que no es visibilitzen. I no reconegudes. I no i reconegudes. Tant. I tant. Mm. Excel·lent, excel·lent, Noe. La veritat és que t'està sortint com cada mm. programa. Segona bala que no, que no ha defraudat en absolut i segona bala de, del mestre Tecles, és així? Sí. Vinga, va, jo abans portava una cantautora de Madrid i ara porto un duet de cantautores de Madrid. Ah. Clar que sí, clar que sí, no marxem gaire lluny. Són les agazapades Uah. Eh? Que Uah. les vam descobrir fer, po poquet i vam tenir també feedback sí. a, a través de les xarxes. Són un amor també i fan una música que a mi m'encanta. M'ha costat molt triar-ne una. <laughs> en tenia tres allí per, per avui que encaixaven molt bé el dia d'avui i al final m'he decidit per una que es diu Malabarista. Anem a escoltar-la. Mm -hmm. de creer en príncipes encantadores, pero si encontré a monstruos opresores. Tu autoridad pertenece al patriarcado, la mía la sororidad y la fuerza personal que me levanta cada día, cada día, cada día, cada día. No me infantilices, no necesito consejos paternalistas. Salgo adelante como malabarista, sola, sola. Soy una bruja, una bollera, una mujer soltera. Lo que tú pienses a mí me da igual. Lo que yo quiero es vivir, vivir, vivir. Lo que yo quiero es vivir en mí, en mí. Vamos mujeres, escucha, esta es tu lucha. No necesitas un brazo que te levante, poderarte para salir adelante. Vamos mujeres, escucha, esta es tu lucha no necesitas un brazo que te levante, empoderarte para salir adelante. Eh, eh, eh. Trato de invisibilizar la invisibilidad, caminos establecidos, no quiero caminar, tengo la espalda rota de aguantar, el peso de la vida me va a dejar doblar, me va a dejar doblada somos pues aquellas que alzan la voz. Aquellas que alzan la voz. Pues he vuelto a nacer, he vuelto a respirar. El aire que hoy me llena es aire de verdad. Hoy me visto como quiero y me comporto como quiero. Con la cabeza bien alta, hoy me cuido a mi primero y adoro a mis hermanas. Ya no más, sin ti no ser nada. Hoy encuentro las palabras, hoy quiero vivir, vivir, vivir. Y me encanta mi reflejo y me puse las gafas moradas y el pasado quedó lejos. Somos aquellas que alzan la voz día sus cadenas. Vamos mujeres, escucha, esta es tu lucha. No necesitas un brazo que te levante, poderarte para salir adelante. Vamos mujeres, escucha, esta es tu lucha. No necesitas un brazo que te levante, poderarte para salir adelante. Ricky, no sé com serien els altres dos temes, però aquest m'ha encantat, eh? Sí, la veritat és que brutal, mm. brutal. Mm. Eren més suaus sí? i aquesta li fotien com... A veure, sent, sent un canta, unes cantautores com, com són, però com musicalment més, més, marcada, més, més ritme, més, no? marcadeta. I les altres eren molt tranquil·letes i clar, ja n'havia portat una, la primera, que era bastant tranquil·la i he dit, va, aquesta em decideixo per aquesta. Clar Però sí. les altres dos cauran, eh? perquè ahir vaig fer una sessió musical... O sigui, fins avui, eh, <laughs> o sigui, porto des d'ahir la nit mm, pensant a veure quina... Sí, no? I, <laughs> bueno, Clar que sí. I, I tu què, Isma? I, I el que dèiem fora de micro, la veu preciosa, la sí. veu preciosa. Mm. Sí, tant de la com la veu principal com, com l'altre, és que ara no sé com es diuen, però... Ai, no ho he dit, el, això està extret del disc, Agazapades en la maleza. Molt bé, molt bé. Molt eh, bé. No serà l'última vegada que vinguin a visitar-nos aquí al Pim Pam Pum. És tota una joia cada vegada que ens descobreixes una, una cançó de les agazapades. Espectacular també des de Madrid, eh? com, com se les gasten. Isma, ara penso que et toca tu el segon, el em teu toca, segon tema. Em toca a mi, sí. I passem d'una veu preciosa a una altra perquè són les Aquelarre, que també van estar al 12è aniversari sí. del col·lectiu de dones oh. de Barberà van fer un, un bolazo espectacular també, la mm. veritat és que ens van aixecar totes de, de, de la cadira. A és aquesta banda barcelonina de cançó protesta antipatriarcal i anticapitalista. Són, la, són el, el Mayo, són la Júlia Sarrasoles, i eh, Sara i Zoe. Són quatre persones eh, i porto un tema que es diu Walt Disney i us vull dir una cosa, Aquelarre, <laughs> sou unes punquis. Sou unes punquis. sou unes punquis, Aquelarre. Per què? Perquè no teniu res gravat així, que, que, de debò. Mm, fiqueu-vos en un estudi... No, però traieu... algun tema sí que tenen, no?, pel YouTube o... Mm, a veure, e-, és com la, la cura de Bren, que, que al final de tant dir los jo crec que ho està, trauran un treball per, per pura vergonya que la gent ja els està dient però què feu, penya? Però que ara són tan punquis que els dona bastant igual el que diu la gent, que això em sembla molt, molt bé, i no tenen res i aleshores fan... amb lo bones que són, eh? Són boníssimes. com, com Tinguéssim... pot ser? Ja, no, no. I si com... les vols veure has de buscar un directe. Sí, sí, sí, sí, sí. has de buscar ja. on anar-les a veure. Sí. I, i no, no tenen ni CD, ni fan merchandising, ni merdes d'aquestes que fan els grups que, que tant molen, o, sí. o que sembla que molen tant, però ja veureu que són espectaculars i que quan pugen a sobre de l'escenari parteixen la pana. Mm. Us deixo amb elles perquè ho gaudiu. Blancanieves Mayo, Júlia, Sara, Zoe... Traieu alguna cosa, no? Quines cracs, eh? Traieu alguna cosa. No, no em canso d'escoltar-les, no, no, eh? Són, són brutals, <laughs> són brutals. És, és, un, és una cosa que, a més, és molt, com molt vivenciat, cada concert, expliquen anècdotes de per què sí. aquesta cançó... Bueno, aquesta era Walt Disney, però tenen, tenen algunes més que podeu escoltar en el seu YouTube, però bueno, sí que estaria molt bé que tinguessin algun treball perquè el poguéssim catar més més guai, amb un enregistrament potser millor, i, i tenen qualitat de sobres per oferir un, un, I tant, un bon i treball. Tant, sí. Des d'aquí les animen, clar que sí. I, i també des d'aquí les animem a que vinguin aquí al programa, que això és casa, de, si, això és casa seva, si és que hi ha cases d'algú, i que, que vinguin aquí quan No hi ha vulguin. cases de ningú. Exactament. No n'hi no hauria d'haver. I tant que sí. Aquesta, com a mínim, és oberta a tothom. A, a tothom. A tothom. Així és. Molt bé, avui, no, avui estem molt, molt aquí a la, la nostra petita cova del, del casal independentista i popular Can Capablanca. No tenim entre, entre nosaltres a les nostres amigues de, del programa, no hi ha el Pau, no hi ha el Manolo i no hi ha l'Eric. Eric, ets un pendejo, vente ja allà. amb el Pau gairebé està ja tancat. El dia 3 de, de desembre farem, farem eh, perdó, de gener, de gener, 3 de, de gener, gener farem un programa en, eh, gairebé especial perquè pugui venir el Pau, o sigui que li <laughs> dedicarem els temes, si cal, i res, i, i amb ganes de que torni el Manolo de Xile i poder-li i poder fer una forta abraçada. Si vol, eh? que si us està molt bé per allí... Sí, i bueno, jo, jo vull que vingui... <laughs> jo vull que vingui morrinya, el ja. Manolo i la Lola han de tornar en algun moment, però bueno, que, facin, que s'ho passin molt bé allà on estiguin i, i tant de bo ens estiguin escoltant. Una forta abraçada per totes elles. Més música combativa, anem a la tercera bala, arribem eh, encara no, no a l'Equador, però, però arribem a, a la tercera cançó de, del, del programa, la tercera ràfaga del programa, és el torn de la Noe, que ens porta més màgia de la seva, Porto a la Basu, que és un referent de rap femení d'Euskal Herria, de, de Bilbao, i he triat el tema Quiero ser libre del disc Aire es libre, del 2015. Quasi homònima. <laughs> Quasi. <laughs> quiso coser mi boca si yo soy la otra, la que te provoca, tiro porque me toca, leyes, justicia, yo me hago la loca, vivo a mi manera yo, sálvese quien pueda, el ruido de la Soy superviviente de la monotonía. Get set, all class, pura ironía. La base no confía, busco pues libertad no espías. Para hacer y deshacer tu filosofía. Burda palabrería de, noche y de día. Mundo absurdo donde reina hipocresía. Mi punto de mira es un blanco perfecto.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 Ho teníem mal apuntat i l'àlbum del, del tema aquest de Quiero ser libre era Aire és vida, no, Riqui? En lloc d'aire és libre, no? Sí, Algo així que Aire és vida, del 2015. Molt bé, molt bé. Doncs. Molt bé. Rectificat. Rectificat. Queda fer de rates, clar que sí. Excel·lent, com sempre, la proposta de la Noé. Més música combativa, més edició 290 del Pim Pam Pum. Seguim endavant amb, aquesta, amb aquest programa. És el torn ara del mestre Tecles, que portes guapo. Jo ja m'espero una mica, eh? Sí, que eh? és la, la tercera ronda. S'ha acabat avui... la treva. Sí, jo he portat un parell de cantautors que, que he anat bastant tranquil, de sobres tranquil. Jo pensava, el Ricky primer una persona de Madrid, després un duo de Madrid, ara portarà un trio de Madrid, no? No és així? <laughs> Potser a la següent, eh? Potser mm. a la mm. següent, però en aquesta no. Aquesta me'n vaig cap a Mèxic. Wow. És una banda que no sona gaire que el Pim Pamut, però sí que ha sonat un, un parell de cops. Són ultrasòniques o les ultrasòniques, mm -hmm. perquè a tot arreu veus com les ultrasòniques, però si agafes el disco i mires la portada, sí. no hi ha el las, és ultrasòniques. ultrasòniques, a seques. I res, extret del disc del 1999 Yo, yo fui un adolescente terro satánica. les <laughs> versiones demo, subtitulat les versiones demo, perquè és tot de versions. Ah? Versions molt sui generis, he de dir. <laughs> Cada una és, eh, també amb variant a l'estil i tal, força catxondes totes elles. L'Ara n'estaria orgullós o no? Mm, <laughs> sé, sé per què ho dius, perquè és una mica pop, la cançó és molt coneguda, perquè és de Liggy Pop, El tema que también he la coneixeu la del último que cierro, El último que cierre, <laughs> Quiero ser tu perra. Wow! Fumblee. tampoc era gaire pop, no? què va, què va. <laughs> quines veuasses, quines veuasses, espectacular, han sortit rebent, versió, bones guitarres. Versió de la música, perquè la lletra és totalment adaptada. Bé, bé, bé, heu d'escoltar tot el disc aquest, que no té desperdici, és tot de versions així... Amb un, una és amb heavy metal, l'altra... Bueno, eh, variopinta, no? Variopinto, sí. Variopinto, sí ho heu, de, ho heu de catar. I tant que sí. Ja ho farem. Tenim deures, tenim deures. Més música combativa, més música de la bona. toca tu, Isma. Sí, mira, eh, mira, us porto una banda que és la primera vegada que passen pel Pim Pam Pum, per tant els hi donarem oh. la, la benvinguda. Són Putresca, que és una banda filipina d'esca formada el 1993, ja tenen els seus anys, i tenen com a característica principal la veuassa de la, de la Mayra Ruaro, que va rebre el Premi a la millor veu del 1995. És un tema extret de l'LP Manilas Fines, que va sortir el 96, i és un tema que s'anomena Short Stories. Folli. Ballaruca. Ballaruca. radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, doncs donem pas a la secció informativa del programa amb els actes més destacats del 25 de novembre. El primer dels cartells que us presentem són els actes programats a les principals ciutats de Catalunya pel 25N, a Barcelona, eh, a Barcelona amb Novembre Feminista el 25N a partir de les 11.30 eh, manifestació amb inici a la a plaça Universitat fins al passeig Lluís, Lluís Companys a Tarragona amb la coordinadora 25N eh, Tarragona. Eh, el 24N, a partir de les 20 hores, marxa de torxes no mixta a la plaça de la Font. I el 25N, a les 12 mm, del migdia, manifestació. Tarragona, a la plaça Con Cursini, a les 7 de la tarda hi haurà manifestació unitària del camp de, del camp de Reus al Mercat Central. A Terres d'Ebre els actes eh, són de la Comissió Vaga Feminista el 24 de novembre a les 12 del migdia, concentració a la plaça Barcelona de Tortosa, a les 6 de la tarda taller al Centre Social Autogestionat eh, L'Homacet eh, de, de Deltebre i el 25N a l'Auditori de Tortosa a partir de les 5 i mitja col·loqui i a les 7 de la tarda espectacle. A Girona, amb el col·lectiu feminista eh, eh, Geta Hecat, He, Hecates, eh, és un nom una mica difícil, Hecates, eh, el 25N a les 7 de la tarda, manifestació a la plaça del Vi, a les 9 de, del vespre, cafeta, micro obert i música a l'Ateneu Popular Salvador eh, Catà, a la plaça eh, Josep Pla. I a Lleida, eh, amb, amb Marea Lila, el 25N a les 6 de la tarda, manifestació, inici a la plaça Fanalets i final a la plaça de la Catedral, juntes contra les violències masclistes. Seguim ara amb els actes convocats al Vallès. El primer de tots és a Barberà, ni una menys. El, 20, el 25 de novembre, la trobada mensual Assemblea Feminista, que tindrà lloc a la plaça de la Vila a les 11. És un acte organitzat per l'Assemblea Feminista de Barberà. I un altre acte englobat en el 25N a Cerdanyola del Vallès, manifestacions contra les violències masclistes. El 25N, dissabte 24 a partir de les 6 de la tarda a l'Ajuntament, lectura de manifest a la plaça Francesc Lairet i manifestació fins a la Renfe per anar cap a la mani nocturna de Barcelona. I diumenge 25 a les 11.30 mani a Barcelona a la plaça Universitat. Organitza i convoca la gent de la Figa Rebel. El següent acte és a Sabadell, el 24N, Uh, eh, parlem sobre l'abordatge de les violències masclistes en espais d'oci. Serà una taula rodona que es farà a dos quarts de dotze al Casal Can Capablanca, amb Comissió de Gènere a Ganàpies, Feministes de Gràcia i Observatori per a la Igualtat de la UAB. Tot això organitzat per Justa Revolta i, i Can Capablanca. I més actes, el taller d'autodefensa feminista per a dones a Sant Cugat del Vallès contra les violències masclistes Defensem-nos Juntes, taller pràctic d'estratègies individuals i col·lectives a càrrec de Asata, divendres 23 de novembre a les 6 i mitja de la tarda a la Xesca. I després eh, a la Xesca també estarà oberta per a tothom amb sopar i musiqueta. Organitza la gent de Ran Sant Cugat. Seguint amb els actes, ara continuem a Sant Cugat Eh, Explica-ho a la plaça Octavià a les 12 hores, bústia oberta per compartir experiències, lectura dels escrits, signats o anònims. El 25N, vine, visibilitzem les violències, fem i front juntes, organitzat pel col·lectiu Hora Bruixa. Molt bé, i més actes el 24 de novembre, marxa de torxes no mixta a partir de les 7 i mitja a la Mútua de Terrassa. Vine vestida de negre amb un mocador lila. Organitza la gent de Rudes Rebels la guerrilla dels cossos i quart creixent. I també a Terrassa, com a últim acte que portem a l'agenda del programa, ens volem vives, amb vides dignes, el 25N, al dos quarts de 12, a la Torre del Palau es farà una performance. És un acte que organitza Quart Creixent, les Rudes Rebels i la Guerrilla dels Cossos. I fins aquí l'agenda del Pim Pam Pum. radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, seguim amb aquesta edició 290, eh, seguim amb més música combativa, especial 25N. Que ja bé m'ho estic passant, us ho he de dir, eh? Sí, o sigui, m'està encantant que... aquest programa, eh? Sí, la veritat és que ens ho, ens ho hem treballat fora sí. de... Tota la setmana hem anat de cul a eh, buscant totes aquestes informacions, sí, eh, sí. Els, els comunicats, els cartells, etc etc. i està sortint molt, molt bon programa, música variada, Temazos, música diversa. Sí. sí, grupazos, sí, sí. I ara em toca a mi. I tant, ara vas tu, no? ara amb la quarta bala, no? Com diu aquí. Quarta bala, quarta esta ráfaga. Porto les Estrogenuïnes, que és una banda salmantina, que això vol dir que és de Salamanca, eh, Isma? Això mateix. <laughs> Ho dubtava. No salamancatina, i... sinó salmantines. Salmantina, de Salamanca. <laughs> Correcte. Eh? <laughs> Bé, que està formada per l'Àngela i la Carolina Álvarez, la María Gómez i l'Elena Nieto. I elles, eh, elles diuen, hacemos eh, chill out, eh, dos puntos, que es lo que nos sale de la chirla. <laughs> sí, no em pregunteu eh. pel gènere perquè elles se defineixen així, eh? I, I el tema que us porto es titula Al passar la barca i és de l'àlbum de Guijuelo a Wisconsin de l'any 2013. electrogenuïnes, eh? Diria que és la primera vegada que, sí, que ha vingut. Sí, eh? Totalment. Eh? Déu-n'hi-do si portem avui bones estrenes, eh? <laughs> I m'ha encantat, m'ha encantat aquest rotllo rollejat, punt rock, però, però ben fet. Que comentàvem abans, no? Que és un estil Riot, Riot sí, Girl. Riot Girls. Sí. Molt guapa, molt guapa, no, la veritat és que t'està sortint molt avui i, i no serà l'última vegada que et surtis perquè em consta que portes una llista molt, molt ben trobada, bueno, molt ben tot buscada. tot ho farem, tot Clar ho farem. Sí. Ara després de mi li toca al Riqui, diria. Sí, que també s'ho ha buscat bé això i també s'ho ha fet venir bé, la veritat és sí, que sí. abans ens has deixat una miqueta esturat amb la teva, amb la teva proposta, <laughs> amb la teva tercera bala, que portes de quarta perquè ja t'esveraràs, no? Clar, clar, ja, ja venia una mica esverat de Mèxic i, i ara com us... De, a Madrid. Com, com us dèiem abans, <laughs> tornem com a Madrid i no són un trio, són un... ja doblo l'aposta, són un sexteto. Són un sexteto! <laughs> són, a veure, el, el Miquel, el Gavi, Nenes, Sandra, Dani i Joni. Mm -hmm. I, I són els antitèdacs, Antitedax. Extret del seu homònim o sense títol del 2007. Mm -hmm. mm, he portat un tema que es diu Guerra a l'olvido, Y eh, ya que yo de aquí capamun pero a saco. Chichada de la bona. És una enganxada, és una sí, enganxada total, de brau total, en sí. tota norma perquè sí. estàvem aquí parlant de les nostres coses i, i li estàvem dient, Ricky, tio, com la part és nen... Ha vingut avui que no veies, eh? Ha vingut sí, esveradet. Sí, sí, ha vingut, sí, sí. Ha vingut que... que és... Diu, és per a compensar els dos del principi, però ja la balança està, no? Com... El, el Manolo segur encara no he acabat. encara, encara, encara, encara, I no he dit la meva última paraula. <laughs> A Manolo segur que n'estaria orgullós de tu, clar que sí. <laughs> Clar fotent, sí. fotent molta xitxa. M'està costant molt, molt anar sí, darrere sí, teu. Sí, doncs ara et toca a tu, eh? a veure sí. què, <laughs> què tira. tires. Avui anirien unes quantes motoserres, no? Ah, bueno, fa farem el que podrem. Després d'això, difícil. Mira, us eh? vull presentar les tuerques, que també em sembla ah. que és una, ah. és una banda... Això és estrena, no... estrena. Sí, sí, sí. sí. sí. Les Torques és un trio femení, com, mm? com la majoria de músiques que estem posant avui. És un trio de punk rock de Vergara i Sumarra, Sumàrrega, eh, allà a Euskal Herria, fem, fem el salt cap allà, cap a Terres Basques, com, com tant ens agrada fer. Són la Salló a la bataca, la Manzana Desprecio a la guitarra manzana? i a les veus. Manzana es Jo, jo manzana. el que trobo és el que poso. Si, si ell es fa dir Manzana, eh, d'Esprecio, eh, Desprecio, eh? jo no li portaré Senda, la contrària. Ja no seria millor sidra? <laughs> bueno, és que potser per alguna cosa és. Eh? Ah. I l'Anne Marie al baix. És un tema que va sortir el 2013, de, extret del seu LP Rompiendo Cadenas, i és un temazo que es diu Pussy Riot. Fot-li, tonyina! Thank you. y nos olvidar. Freedom, pussy río, pussy río cascato. Freedom, pussy río, pussy río montaron conciertos provocadoras, abanderadas de su libertad sexual. Eso parece que no molesta a nadie, pues colega, no es verdad. Freedom, pussy río, pussy río, instantánea, hecho de puntos. Es ahora más que un símbolo de esperanza, de rebeldía, de lucha por la libertad. Freedom, Pussy Rio, Pussy Rio Cascato. Freedom, Pussy Rio, Pussy Rio Cascato. ¿Dónde está la libertad de expresión? Los religiosos denunciaron lo que no denuncias tú. Pues colega, sean on pusiriyor Pusiriyor taş kalktı Freedom pusiriyor Pusiriyor taş kalktı Freedom pusiriyor Pusiriyor taş kalktı Freedom pusiriyor Yeah! Les tuerques des del Rompiendo Cadenes, Pussy Riot. Què us ha semblat? M'ha encantat. Bé, bé, bé, bé. bé. Una energia eh, que desprenen... Has baixat una mica el to, no?, del que jo tenia. Bueno, però, perquè però... seguir-te és molt complicat avui, Ricky. Seguir-te és molt complicat, però no, no, <laughs> és broma, és broma. no han defraudat gens ni mica aquestes tuerques no, que venien... Bona, amb... Molt bona estrena, clar, clar sí. sí. Molt bé. Seguiu a les zones lliures de, de Ràdio Trama, seguiu en aquesta, en aquesta ràdio clandestina que és eh, Ràdio Trama, seguiu eh, amb música de trinxera, que és la que us oferim des del Pim Pam Pum. Continua aquesta edició 290, el bo i millor està per arribar. Ara és el torn de la Noe, que ens tira la seva cinquena bala. A veure aquest ritme que us sembla, el que porto. Porto les Val Valdàvia, que és una banda feminista de punk de Bogotà i està formada per la Maria Paz, la Melissa, la Daniela, la Cindy Lou i Jan.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 Mare meva, <laughs> quina despentinada en tota regla, no? Bastant. Esturades, bocabadades. Sí, sí. Així és com ens hem quedat. Penya, ara, ara després d'això, no em digueu que no es trobeu una miqueta millor. Eh? Heu, hem tret alguna cosa o no? Si no hem tret alguna cosa amb això, eh, serà difícil treure-hi gaire cosa. Eh? Era curiós durant el tema, no?, que s'anava sentint... No sé ben bé quin instrument era, sí, com un triangle, un triangle o... Una campaneta. Una campaneta o no sé ben sí. bé què era, però era curiós. Sí, sí, la veritat, a més que... feien com, com una pauseta, ring, però que després venia sí. Eh, una altra La campaneta agafa aire i sí. torna a mi. Agafa aire que, que veuràs el bé. et Impressionant, impressionant. Celebro que us hagi agradat. Eh? Sí, sí, la eh. veritat és que aquí ho hem, ho hem celebrat com si fos una, una victòria, aquesta cançó de, de Valdàvia. <laughs> molt, molt guapa, no? és? Espectacular el tema zarrangano que t'has tirat. Més música combativa, seguim a, a Trama, seguim al Pim Pam Pum, és el torn del mestre Tecles, que porta un altre tema zarrangano dels seus. Jo quasi he buitat el cargador, eh, ja. És la, <laughs> la meva cinquena bala, ja. Penúltima bala. La penúltima. Són les Detestation, Detestation, no sé com es pronunciarà a, a Brasil. Bogotà, perquè... no? Bogotà? <laughs> Bogotà. pues això, les Detestation des de Brasil. Us porto un tema que es diu consumits consumed by your greed, o sigui, consumits per la teva cobdícia, mm -hmm. per la teva per la vostra, perquè clar, en anglès no saps si t'ho diu a tu o, sí. o a vosaltres. Menys mal, menys mal que la vaig, la vaig treure Riqui, perquè la portava. Aquesta també la, també, la eh? portava. Eh? Avui ens, ens haguéssim creuat de manera fulminant. bueno, Sempre, bueno, sempre... però amb eh, tota la biblioteca que teniu de cançons no hauria costat de trobar un altre no, segura. No, eh? hauríem fet, sí. segur que no. Hauríem fet un... <laughs> Jo en tenia aquí, jo tenia molts dubtes sí. avui, n'hauria triat un altre i Clar. ja està. És un tema que ja, ja heu vist quin nivell portem, doncs això no, no, no es queda curt. Mm. Catem-ho! Vinga. Vinga. Mare meva. Uau. T'has quedat ben, ben tranquil, eh? Què diem després d'això? Doncs pues, igual, igual que amb la que tu has tirat, que en realitat ens hem, de, ens hem quedat aquí ben, ben esturades i no, no, ens, sobren, ens sobren les ganes però ens en falten les paraules, eh? no, no en sabem massa què dir. És que el missatge era molt important i, i ho havia de dir d'aquesta manera tan contundent per a veure si ens entra al, cap. <laughs> Si ho entenem, eh? Clar que sí. Més música feminista, més edició especial pel 25N, més pim-pam-pum, fa molta, molta baixada molta pujada, segons sigueu la vea o no. I, <laughs> sí. I, i mireu, deixem que us presenti una altra banda que tampoc ha sonat, diria, aquí al programa. Són, no és la otra, són les altres. Bé. Mm. És una banda barcelonina de punk amb la Ieri, que és una, és una cantant brasilenya eh, ex integrant de, de Bolímia, que està a les veus, evidentment, la Rèbia a la bataca, la Marina a la guitarra i la Mar al baix va costar, m'ha costat la vida trobar la informació d'aquesta banda, la veritat és que costa, costa molt de vegades i has d'anar de, de, de bloc en bloc i de, i de, i de font en font per poder-ho trobar. És un tema des, de, des del seu bancamp, que al final, al final vaig poder trobar un bancamp que, que es diu Devolver el golpe, que va sortir el 2013 i és un tema que, que es diu Mujer Ficción. Foldi. Hola! estaven comentant fora de micro que vaig estar a punt de, de portar bulímia i segurament la, les portaré, les portarem aquí al pim-pam-pum, però bueno, vaig acabar triant les altres. Bulímia és una banda que malauradament és extinta, és una banda brasilenya extinta a conseqüència de, de la mort d'una de les, de les, eh, de les components per un accident i, i bueno, la veritat és que vaig veure que, que, bueno, que per un dia com, com avui pues, em, em, no sé, em molava més les altres. És mentida, diguem-ho, és mentida que, que és la primera vegada que sonessin, era la quarta vegada que sonaven perquè aquí al Pim Pam Pum ens, ens molen molt les altres i, bueno, i, i des de Barcelona amb tota la ràbia i aquest bon punt que fan Espero que us hagi agradat. Sí, sí, sí. sí molt, també... moltíssim. Tothom crida molt al final del programa. Ja, eh? No? Sí, sí, sí, sí s'espera <laughs> la gent, sí, sí. Ens fotem unes cerveses, ens fumem uns, uns d'allò i, i ens esperem una mica, clar que sí. Com, com ha de ser? Esperem que us estigui agradant, nosaltres ens estem passant la mar de bé. Arriba la darrera ràfaga, arriba l'última volta del programa, o sigui que agafeu-vos bé allà on ens sigueu, perquè si han cridat eh, força les d'abans, les que venen a continuació no es quedaran curtes. <laughs> No, eh, què ens portes tu per acabar? Doncs a mi m'ha passat una mica com a tu, que pensava que donaríem la benvinguda a, <laughs> al grup que porto darrer, però resulta ser que no, que ni al grup ni al tema, però bueno, avui... <laughs> el Ricky se't va avançar. Sí, però bueno, el programa que jo encara no hi participava no per vale, tant, per tant no vale, no, no passa res, no passa res. I encara que d'això tampoc no passa res. I tant que no. Que si és un temacle es porta Clar. les vegades que faci falta i punt. Així és. Sàvies paraules del tecles. <laughs> doncs el grup que porto, que ja ha sonat, eh, són Desorden i és un grup de Madrid format per l'Alenca a la veu, l'Eli al baix, Leo a la guitarra i Yoshi a la bateria. El títol del tema és En el hardcore no manda tu ego i és d'un LP que va, eh, es van fer a inicis del 2018 que es titula Demo 2018. Fum-li, Tonyina! Fum-li, Tonyina! Noi. La veritat és que no ha deferit gens ni mica aquesta, aquesta darrera bala teva en la línia del que és el programa, que és un Quina programa... esperamenta. Que... <laughs> Sí, sempre comencem molt tranquil·letes i estructurades i acabem molt, molt esbarades i amb baixada trepidant i Molt bé. queden les dues últimes bales vostres. Ara acaba, arriba a la fi aquesta edició 290, sí. especial 25ena. Especial... Se m'ha passat molt ràpid el programa. Sí, a mi també. A mi també, no sé si és que ha quedat cur o no, però, però la veritat és que una gran selecció, penso jo, deixeu-me que ho digui, una gran selecció de, de bandes femenines, de bandes amb temàtiques feministes, i una gran edició per, per commemorar aquest dia contra la violència masclista del 25N. La veritat és que mhm. no, no, no podem demanar gaire més. Gaire més. Hem, hem donat tota la informació que, que teníem de, de, del que nosaltres som, que som penya de, del rotllo, que ens agrada eh, compartir el que els col·lectius eh, propers fan i també la, la secció de l'agenda, la veritat és que ha estat força, força encertada amb tots els actes a nivell de Catalunya i a nivell comarcal i bueno, acabarem com sempre amb un parell de temes, que em sembla que el primer el tiro jo. Sí? És així. És així. Sí, sí, sí, sí, sí, sí que em toca. venga <laughs> Vinga. Sí? Sí. No, no, no, toca a tu, és veritat. Sí. Com vulguis, és, eh? És sí. sí, és que em, em fas por, tio. Em fas por, em fas por. Però bueno, són els dos últims que això queda... Vinga, va, doncs pues, acaba tu, va. Sí? Vinga, va. Sí? S'ha rajat l'Isma, no, eh? No, no, no, no, vull dir, acaba tu, vull dir que, que, que, tiri, que diguis tu la, la teva darrera. <laughs> Has tornat a fer una cosa i sí, sí, sí, sí, això, això ja havia passat, és un déjà vu. Eh, a veure, sí, organitzem-nos, sí, nois, sí, qui sí, va? Sí. El Riqui, Queden no? un parell de temes que sonaran seguidets sí. i em sembla que el primer serà el meu. Exactament, <laughs> això, això és el que jo volia dir però no me n'en sortia. <laughs> Mira, porto una banda que es diu Gather, mhm. amb TH al mig, Gather, i el tema que he triat es diu Total Liberation, que és de, que és de lo que es tracta, és el que a mi em motiva, no? Més enllà de si es diu anarquista, més enllà si es diu vegano, més enllà si es diu, com es digui, el moviment en qüestió, per mi la idea és molt senzill, o el moviment feminista, mm -hmm. o qualsevol, no? Per mi el, el concepte bàsic és la llibertat, la llibertat individual de cada persona, la llibertat com a col·lectiu, com a poble, com a nació, el que vulguis, la llibertat dels animals, de les espècies diferents sí. a la humana, totes les llibertats, i per mi i aquesta cançó que es diu Total Liberation, no? Liberació total, doncs és una mica Però això. Ho o sigui, tot. Mm -hmm. Aquesta és la idea, aquesta és el concepte bàsic, no? <laughs> I d'on sona aquesta penya? Em fas, eh, em fas la pua, eh? Total, total Liberation i, i el grup has dit? Gutter. Gather. És que estic aquí al seu Spotify, però no, no tenen info. Bueno, no. potser si ens escolten ens ho poden resoldre. Sí, no? jo segurament ho tenia, però clar, també m'agafa sense, sense massa marge de maniobra, però sí, jo, jo em sembla que serà, no serà gaire difícil trobar-ho. Mm, en tot cas eh, ho buscarem i us ho direm Sí, perquè ben potser aviat. són una altra vegada, ja ho Clar. comentarem. I tant que sí. Mira, jo per acomiadar-me torno a, a Brasil, porto un altre homònim, són les Rates Rabioses, aquesta banda de hardcore punk de Sao Paulo. No m'aventuraré a dir que és la primera vegada que sonen per no tornar-la a cagar, <laughs> però, però crec que és la primera vegada que sonen o això m'ho sembla a mi, perquè tampoc ho he buscat. Són de, són de Brasil, com deien, amb l'Angelita al baix i a la veu, la Lari a la bateria i a l'altra veu, i la Amanda a la guitarra i a la tercera veu. Eh, com deia, més homònima de l'LP i de la cançó, que es diuen igual, es diuen Mureres Punk, i va sortir aquest 2018. Bona tralla, bona tralla per acabar, eh? He de dir que aquesta cançó l'he de descartar perquè la tinc a la biblioteca de Temazarranganos. Sí, sí, sí, la veritat és que és, <laughs> és, un, és, un bon, és una bona peça. És una, és una bona Me peça. treta, eh? Clar a més, sí. que avui al, al fer un, una temàtica així tan concreta, és mm. normal que les nostres sí. biblioteques s'hagin sí fet estretes no? fins a <laughs> coincidir Clar. les unes amb les dels altres. I tant. Passaria igual en qualsevol temàtica. Penso que Clar. si féssim un programa especial Antifa o un programa especial Vagà o un programa especial del pues que fos... Pues, acabaríem tots... Clar, mm. seria més, sí, seria sí, més sí. complicat. Perquè decidim feminisme i feminisme per canviar-ho tot, fins aquí arriba aquesta edició 290 del Pim Pam Pum. Com sempre diem, família, ens trobem... Per les xarxes... I als carrers. Salut, Salut i revolta! I revolta.